Ta je osobina isključivo za Allaha te bareke vetala. Tako da imena koja ćemo večeras spominjati jeste El mutekabbir i drugo Allaho subhanahu wa ta'ala ime El Kebir sa ovim večerašnjim Allahom subhanahu wa ta'ala imenom El Mutekebir mi ćemo za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć uspjeti da završimo jedan kuranski ajet sa šerhom pojašnjenjem, komentarom kako nismo mogućnosti da učinimo kroz bilo koji tefsir ako uzmemo jer posebno znači ajet iz sura Al-Hašr 23. ajet koji spominje određen broj Allahovi bareke Kretala imena završava se sa ovim večeraš imenom El Mutekabir i nakon toga Allah Subhanahu Wa Ta'ala završava riječima da je on taj koji se treba veličati i slaviti i da je čist od svega onoga što u mušici pripisuju. Zašto? Zato što onaj koji analizira i koji dođe do tih značenja lahvite, te bareke imena uvidjet će zabudu e, zabludu mušrika, mnogobožaca i svi oni koji nisu na istini na pravom putu kako su se odali da slijede ili strasti ili rašte i dole kipove kamenje, drvijeće i slično a zapostavili su gospodara svjetova tako da sama, izra, e, sama riječ u arapskom Kebure znači biti veliko. Kebure znači biti nešto veliko. berehu, u arapskom se kaže, a ima značenje smatrati nešto velikim ili primjećivati da je nešto izrazito veliko. Zato imamo riječ Malaha Allaha subhanahu kada govori o ženama koje su spotkarile, jel, S Jusufom, alihi salatu wasalam, da gospodar kaže فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ A kada su ga ugledale, one su se zadivjele čemu? Njegovoj veliko izrazito ljepoti. Ekbernehu. Toliko se znači učinio velik u smislu te ljepote sa kojom je došao Jusuf među njih. Isto tako ima značenje kibrija. A kibrija nekada može značiti vlast, a u drugom smislu ono što je negativno je oholost. Da se čovjek uzoholi. I zato mi danas, jel, ovaj žargon koji smo pomiješali arapsko-bosanskim, kažemo kiburko. Jel, ono danas što je prisutno među onim koji se drže vjere, da nazivaju onoga pri kome primijete te osobine, da kažu zoholio se, ima kibura kod sebe. I ta osobina, znači, ni u slučaju nije dozvoljena da se nađe kod vjernika i vidjet ćemo, znači, večerašnje kompletno predavanje bit će na tu temu, u tom, u tom pravcu. Za vlast imamo dokaz u riječima gospodara svjetova gdje kaže paru na لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون u الكبرياء في الأرض nahnu نحن bi بمؤمنين Zar se kaže došli da nas odvratite od onog puta što smo mi zatekli naše očeve da su na njemu, na toj stazi. Kaže, zar vi samo želite vlast, znači to su šubhe bile, jel? Date ili usvene poslanicima, dajama, svi oni koji nose koji nose ovo breme sa kojim je došao Muhammed a.s. ili prijašnji poslanici sa čim su dolazili. Oni su mislili znači da on kada poziva njih u din i u vjeru da će ih odvratiti od toga na čemu su zatekli svoje očeve, a u stvari da on u isto vrijeme želi vlast. Što naravno nije tačno. I onda su kazali, ma nahnu lekuma bi mu'minin. A mi nikada nećemo povjerovati u ono sa čim vi dolazite. I ovdje je riječ došla el kibrija, što ima značenje vlasti. Dokaz u jeziku. Allahu subhanahu wa ta'ala ime el mutekebir se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu. I to je sura Hašr. Dok drugo ime El Kebir koje ima značenje beskrajno velik a El Mutekebir je onaj koji je gordi Allah subhanahu wa ta'ala se spominje El Kebir na šest mjesta u Kur'anu. Znači El Kebir se spominje na šest mjesta. Jedno od tih mjesta jeste gdje Allah te barek kaže Alimul gajbi wa šehade Alimul gajbi wa šehade til kebirul muta'al On je taj koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet koji je uzvišeni i veliki. Allah subhanahu wa ta'ala. A na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže Zalike bi enna Allahe huval haqq to je zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala prava istina. Zatim kaže وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ A ono što oni prizivaju i dozivaju sve to batil. Neispravno, ništavno. Nije zaslužno se obožava. Pored koga pa Allah subhanahu wa ta'ala završava وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ a on je taj koji je uzvišen i velik. Subhan. Beskrajno velik. Ukazuje automatski da ono što oni obožavaju je neispravno. Ali onaj koji je zaslužio da se obožava jeste koji je El Ali i koji je El Kebir. Koji je uzvišen za svi stvorenja i koji je znači najveći i takav je jedino zaslužan da se obožava i da mu se badet čini. Kada se odnosi značenje na Allaha subhanahu wa ta'ala, prvo smo kazali liječkom značenju, ova imena imaju sljedeća značenja. tada Rahimahullah je kazao, El Mutekebir, gordi, je onaj koji se uzdigao iznad svakog zla. Znači čisti od bilo čega što mu pripisuju zalimi. Zatim, Ibn Kesir Rahimahullah kaže, i ovo je jedno od značenja koja e, koje ću mi kazati možda da je i najispravnije da se prihvati. Kaže uzvišeni gordi, al mutekebir, je onaj koji je jedini uzvišen i kome je moć dolikuje. Znači njemu takvom subhanu wa moć dolikuje. Pa kaže jedini čijem dostojanstvu gordost pristaje. Jedini znači čijem dostojanstvu gordost pristaje. Nema znači stvorenja da može biti opisan ovom osobinom. Jer niko nije dostojanstven. I nikome ne dolike ta gordost poput gospodara svjetova koji je uzvišen iznad svih stvari. Zatim sljedeće značenje El Hatabi Rahimullah kaže El Mutekebir je onaj koji je uzdignut iznad osobina stvorenja. Zato smo govorili da kide ehli sunata džemata, da je gospodar svjetova daleko svojim bićem, svojim zatom od stvorenja. Daleko. Znači uzdignut od stvorenja, nema nikakvog kontakta sa stvorenjima. Ali je svojim osobinama, poput sluha, vida, znanja prisutan i ništa mu ne promiče od bilo čega što radi njegova, njegova stvorenja. Imam Kurtubi Rahimahullah je kazao El Mutekebir je onaj koji se uzdigao svojim rububijetom stvaranjem i njemu subhanu wa ta'ala nema ništa slično. To je Mutekebir. A za El Kebir imam Taberi kaže El Kebir onaj koji je veliki koji je uzvišen ispod kojeg su sva stvorenja znači on El Kebir koji je uzvišen, koji je iznad svih stvorenja a ispod njega su sva, sva stvorenja i nema kaže ništa što je veće od njega Allah subhanahu wa ta'ala je najveći zato mi kada kažemo u namazu Allahu Akbar svjedočimo nešto što je najveće i zato ta svijest da nam je u srcima koliko bi onda tek bili okićeni sa hušuom E, skrušenošću namazu. Da smo svjesni onoga što izgovaramo u riječima Allahu Akbar. Kada odpočimo namaz. Tada bi to uzeo i strah. Jer si stao pred onoga koji je najveći. A posle toga znaš sve ove osobine koje su proizašle iz imena koje smo do sada, do sada radili. Zatim Al-Hatabi Rahimahullah kaže Al-Kebir je onaj koji je opisan uzvišenom osobinom veličine onaj koji je malim učinio svakog velikog. Znači svaki onaj koji se pokuša uzdići na dunjalu, pokuša da bude velik, silan, ohol, gospodar se toga ponizi i unizi. imamo primjera bezbroj kroz historiju, a posebno u današnjim danima što se ovo dešava, o stvari koje nisu nepoznate svima nama. Iz navedenog imaju značenja, kako učenjaci kažu, i, e, ime El Mutekebir i El Kebir, nekoliko značenja. Prvo je značenje, onaj koji se uzdiže iznad svega što je loše i iznad je svakog nasilja i nepravde. Znači, gospodar se to je čisto bilo kakvog vida nepravde da čini prema svojim stvorenjima. Zatim, drugo značenje, onaj koji je uzdignut iznad osobina stvorenja, onaj kojem nema ništa slično, to je drugo značenje. Treće, onaj koji je velik i uzvišen. Onaj koji je velik i uzvišen i sve mimo njega je sičušno. Sve mimo njega je sičušno, bijedno i prezreno. To je treće značenje. I četvrto značenje, onaj koje pripada vlast nebesa i zemlje. Jer smo kazali da u jeziku ima značenje kibrija vlast, a vlast nebesa i zemlje pripadaju samo gospodaru svjetova Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Plodovi spoznaju velikih imena. U prvom plodu koje ćemo mi navesti, znači što proizilazi iz spoznaje ovih značenja koja se odnose na Allaha subhanahu wa ta'ala u imenu El Mutekebir i El Kebir, prvo da je gospodar svjetova najveći. I ovdje su se pojavili oni koji su pokušali da Allah subhanahu wa ta'ala dokući, da ga shvate, jel? Da ga pojme, što je u šarijatu strogo zabranjeno. Ulaziti u kakvoću gospodara svjetova. On koji je subhanahu wa ta'ala najveći, i ništa nema poput njega, ništa mu nije slično, jer gospodar svjetova kaže وَلَا يُحِيتُونَ bihi ilma Ne mogu ga svojim znanjem obuhvatiti, jer su naši mozgovi ograničeni. I niko od nas nije u stanju da pojmi gospodara svjetova. Niko od nas nije u stanju da pokuša da zamisli kakav je gospodar u kakvoći. to niko nije u stanju, niti smije to da pomisli. Niti smije sebi dozvoliti da ulazi u kakvoću kako Allah te da kakvo mu je lice, kakva je ruka, kakvo je stopalo, ono što je on potvrdio subhanahu wa ta'ala u svojim ajetima, u svojoj knjizi i sunetu poslanika sa selem, nama je zabranjen, da ulazimo u kakvoću, ali potvrđujemo da to gospodar svjetova posjeduje, da on ima te osobine koje su savršene, ali niko ne poznaje te osobine osim on i one su onakve kakve dolikuju njegovom uzvišenom tebare ta'ala biću. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alijih veseleme u više hadisa zabranjuje to e, neki hadisi koje ćemo navesti su Hasan jer je šeha Albani ocijenio Hasanom poput hadisa gdje kaže poslanik sallallahu tefekeru fi ala ila wala tefekeru fi razmišljajte o Allahu i Tebare ta'ala veličini njegovoj moći, ali nikako nemojte razmišljati o Allahu njegovom biću. Nikako. Volate fekeru, to je zabrana, imperativ zabrane da je došlo, ne smiješ o tome, znači da razmišljaš kakav je Allah, kako je njegovo bić. Drugi, drugi hadis poslanika sallahu alijih vasalama gdje kaže fekeru fi halk, Razmišljajte o stvorenjima, o onome što je gospodar svjetova stvorio o tome razmišljajte. Pa kaže, velate fekeru fil halik, ali nemojte razmišljati o stvoritelju, nemojte razmišljati kakav je stvoritelj, kakve su njegove osobine, kakav je njegov bit, kakav je njegov zat. Pa kaže, fe innekum la takdirune kadre, jer vi niste u mogućnosti to da pojmite. Niko nije u mogućnosti to da pojmi, da to shvati, da to znači predstavi sebi. Zatim kaže poslanik sa selem, tefekeru fi halki la وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ فَتُهْلِكُوا Razmišljajte o Allahovom stvaranju, o stvorenjima koje on subhanahu wa ta'ala stvorio, ali razmišljajte o Allahu, njegovom biću, fetuhliku. Onaj koji sebi to dozvoli tako počne razmišljati kada je bit će upropašćen. Stradat će, fetuhliku. Poslanik sallallahu alihi wasallam kaže. Imamo druge hadise gdje kaže poslanik sallallahu alihi wasallam Ljudi neće prestati pitati o znanju sve dok ne budu kazali kakav je stvoritelj. Kakav je stvoritelj, odnosno koji je stvorio stvoritelj. Pa kada dođe to, kaže recite kul tu billah. Reci ja vjerujem u Allaha te bareke U drugom, kad tražite zaštitu, rivajetu, tražite zaštitu da Allaha od takvih misli i kaže to ostavite. Znači čovjek će biti iskušan takvim stvarima, znači dolaziti sa šeitana, jer to nije tvoja želja, ti ne želiš, ti sediš sunet poslanika sallallahu njih wasallam, ali je šeitan tvoj otvoren neprijatelj koji želi da te zavede i da ti ubacuje svese, pa će ti ih ubacivati sve dok ne dođe sa pitanjem dobro, gospodar je sve stvorio, a ko je stvorio gospodara? Neuzubilo ti u tom trenutku govoriš ti je poslanik sam sam rekao, reci amen tu billahi, ja vjerujem u Allaha subhanahu wa ta'ala sa svim onim što je spustio, objavio, svojim poslanicima, sve što je kazao u svojoj plemenitoj knjizi, u sve to čvrsto vjerujem. Tako da šeitan posle toga nema više nema više mogućnosti da djeluje na tebe. U drugom rivajcu da traži zaštitu od gospodara, da kažeš Allahu dragi utječem ti se od prokletog šeitana. Tako da gospodar svjetova će uslišati, zaštiti i šetan će od tebe da pobjegne. I naravno, znači ovo sigurno da se je nekima i dešavalo, ali na ovakav način mi ostanjemo od toga. Međutim, šta se desilo sa pojedinim osobama koje su pokušale da pojme gospodara svjetova? Mi znamo da filozofi, jel, opisuju gospodara sa osobinama koje nikako ne doliku i ne priuče gospodaru svjetova. Znači, nedoliko ušlo mi spominjemo to. Ali međutim, oni su ti koji su najviše pokušali da opišu gospodara svjetova. Zatim imamo i kršćane koji isto tako opisuju gospodara Subhanahu wa da je, znači, u liku Isa. Što nikako, znači, nije u redu, niti može čovjek to sebi dozvoliti da pojmi da ovaj gospodar koji je uzvišen, veličanstven, pogledaj tih imena i tih osobina koje ima, da on u jednom trenutku napusti to, znači plemenito visoko mjesto koje je iznad Darša, iznad svega toga, pa da uđe u utrobu majke, jel, da bude jedan period, zatim izađe iz utrobe majke, pa živi kao beba, nakon toga raste, raste, raste, pa onda postane čovjek, pa nakon toga znači da kaže men se objavljuje nešto slično toga, pa kaže da je on ili Bog ili Sin Boži, uzdobila. Znači ništa od toga ne može biti prihvatljivo, Allahu te bareke, to ne dolikuje on je daleko, znači, daleko od onoga što oni su pripisuju od ovih i osobina. Onaj koji je najbolje shvatio uh, Allaha Tebare Kevetala je svakako Muhammed Ali Salatu I zato je poslanik sallallahu alihi wasallam na puno mjesta pojasnio osobine gospodara svjetova. Pojasnio je imena gospodara svjetova. A u Kur'anu kada čitamo, gotovo svaki ajet ukazuje na Allaha Tebare Kvetala. Znači svaki ajet ukazuje kako nekada ajeti ti ukazuju na stvaranje, na djela gospodara svjetova. Kako je stvorio to, kako je stvorio to. Nekada ajeti ukazuju na određena imena Allaha subhanahu wa ta'ala iz koji proizilaze ova savršena e, svojstva koja mi spominjemo, tako da gotovo nema ajeta, a da u njemu gospodar svjetova ne opisuje sebe, znači svoju moć u stvaranju ili opisuje sebe svojim imenom, jednim od znači lijepih imena i savršenih osobina koje njemu te bareke vetala pripadaju. Drugi plus poznaje ovih večerašnjih imena koje spominjemo jeste da osobina gordosti tekebura ne priliči nikom drugom mimo Allaha te bareke vetala. Znači ne priliči ne dolike da bilo ko se opiše tom osobinom. Zašto? Zato što gospodar svjetova i tu osobinu uzdignutosti. Da je on iznad svega. Ta osobina gordosti, dok stvorenje je opisano osobinom poniznosti. Da je skrušeno, strahopoštovanje da je pri njemu. Tako da je stvorenje to koje se plaši gospodara svjetova i ono je uvijek ponizno i strahuje od gospodara svjetova. Allah te barek je uzdignut visoko, iza svih stvorenja. Tako da samo njemu ta osobina dolikuje, a osobina stvorenjima koja treba se nađe pri njima jeste osobina poniznosti. Zato vidimo oni koji se oholi da su daleko od ove osobine poniznosti, da su ponizni prema gospodaru svjetova koji je stvorio, znači ovako skladnim i učinio. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje i prijeti svim oholicima koji su krenuli takvim putem da su glave okrenuli od Allaha te bareke i nemaju pri sebi ove osobine poniznosti, strahopoštovanja od Allaha te bareke Pa kaže فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Danas ćete biti kaženi strahovitom kaznom zbog čega? Bima kuntum testakbirun zbog toga što ste se oholo ponašali na dunjalu. Allah te barek vatala će kada kaziti na sudnjem danu svakog oholnika i nađiju tom takvom žestokom sramnom kaznom koja je pripremljena samo za njih. I vidjet ćemo u nastavku predavanja kako je posebna kazna samo za tu vrstu ljudi. Da nije slična e, E, neka druga vrsta kažnjavanja stvorenja poput kako će biti kažnjavanje oholnika i silnika. Zatim kaže gospodar svjetova Bima kuntum stekbirune fil ardi bigajri bima kuntum tefsukun. Zbog toga što ste se uzdizali i oholili na zemlji bez prava. Niste imali pravo na to. I zbog toga što ste radili razvratne stvari što, se, što ste činili, znači velike grijehe, zbog toga će vas gospodar svjetova kazniti na sudnjem danu. Zatim nastavlja u drugom majetu, Elejse fi džehenneme metlan lili mutekebbirin, a zar nije to džehennemsko prebivalište pripremljeno i učinjeno mjestom za svakog mutekebira oholnika na dunjavu? Kod je džehennem pripremljen samo za njih. Gospodar svjetova kaže u ovom kuranskom majetu. Za oholnike Zatim gospodar svjetova prijeti svakom onome koji okreće glavu od istine. I onaj koji glavu okreće od istine, isti je, znači spada u ovaj propis da se uzdiže iznad propisa gospodara svjetova, da se oholo ponaša, ne želi znači da prihvati istinu, pa kaže gospodar svjetova, innehum kanu, iza qile lehum, la ilaha illallahu jestakbirun. Oni su, opisuje stanje njihovo na Dunjaluku, oni su bili takvi kada im kažeš, reci, la ilaha illallah. Allah je jedini taj koji treba se, obožavamo se, robuje, badećini. Šta su radili? Jestak birun. Uzdizali su se, oholo se ponašali, oktao oh, su glavu te istine i tih riječi. To je opis oholnika na Dunjaluku, kako će okončati na Ahiretu. Zatim gospodar svjetla dalje na drugom mjestu a kako su odbili i tevhid, vjerovanje, jednoću gospodara svjetova, odbili su sve, uopšte nisu htjeli da slušaju kada im se ajeti gospodara svjetova kazuju, pa kaže gospodar svjetova, Eferem kun ajati tutla alejkum festekbertum wa kuntum qauman Na sudnjem dan će im se kazati, zar vam se nisu moji ili naši ajeti kazivali? Na Dunjaluku, koliko danas ljudi poziva druge? Koliko je poslanik sallallahu alihi wasallam pozivao Kurešije i sve druge mušrike koji su bili u tom vremenu, pa su preselili na tome na čemu su preselili, nisu prihvatili. Allah Đelešan će kazati takvim na sudnjem danu. Zar nisu naši ajeti bili kazivani dok ste bili na Dunjaluku, ali ste festekbertum. Vi ste se uzdizali iznad toga. Oholo se ponašali. Niste htjeli da primite to. I e, bili ste narod koji nepravdu čini. Svaku vrstu, znači zla čini na dunjalu. Ne želi istinu. Kazuješ mu istinu, pozivaš ga istini, ali on bježi od istine. Glavu okreće. Gospodar sve tvoje opisuje. I na sudjem danu će im isto tako predočiti to što se dešavalo i njihovo stanje, kakvi su bili kada im istina, kada im istina dolazi. I ne samo to, opisuje stanje oni koji su se ismijavali sa nosiocima istine. A onaj koji se ismijava sa nosiocima istine, isto tako spada u ovaj propis. Da je on takav ohol i oholnika dunjalku. Allah te barek koje tala kaže Kalu tebe laka erzelun. Zar ćemo, kaže, povjerovati u tebe a slijedite najniži svoj ljudi, najsiromašniji. To su govorili poslaniku sallallahu alihi wasallam. Šta danas ljudi govore? Ovo je propis, znači zar da te slijedimo, zar da se odazovemo, zar da prihvatimo to na čemu se ti, zar da budemo u tom džematu muslimana, a vidimo da je to skupini samo ono siromaštvo, jel? Niko nema nikakvog položaja u društvu. Ovo su govorili prijašnjim poslanicima. I Nuhu, ali i salatu wasalam. Svima su to govorili. Zato što je osobina da oni koji najviše slijede poslanike su ljudi iz ovog niskog, znači, staleža ljudi. Siromašni. Nisu se, jel, zanijeli u Dunjaluku i tom i metku. Zato što naći vrlo malo bogati da slijedi, jel, istinu. Danas je, hvala Allah, otvoren otvorio se posebno znači, u, u, muslimanskim, islamskim državama tamo, pa imamo, hvala Allahu, i bogati ljudi koji slijede i pomažu davu istinu. Međutim, kada se pogleda zaista u svijetu koliko muslimana ima i ko slijedi istinu, nađe to nisu ljudi koji imaju neke visoke položaje u društvu, koji imaju puno para i mjetka. I zato ove to spriječava da budu u takvim skupinama, takvim džematima, da prihvate istinu upravo iz tog razloga. Oni hoće, znači, da bude nešto, jel, poput njih, pa da to prihvate. <clears throat> Šta ih je spriječilo da prihvate istinu, ništa drugo osim njihova oholost koju su imali pri sebi. I zato je to opasna stvar da je čovjek ima, da je čovjek ima kod sebe. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da su oni od onih kojima je gospodar svjetova zapečetio njihova srca. I kada im dođeš, kada im kazuješ, kada im pozivaš, ne može istina doći do njihovih srca. Jer gospodar svjetova je takvoj skupi ljudi zapečetio srce. Istina ne može doći do njih. Kaže gospodar svjetova, Kedalike yatba'u Allahu ala kulli kalbi džabbar. I Allah je zapečetio srce svakom Mutekebiru oholniku i silniku džabaru. Istina ne može doći do takvog srca. Koliko god da se trudiš. Na nama nije znači da kažemo, eh, on je takav, nećemo više, znamo da je on ne može prihvatiti istinu ili da kažemo da Mi ne znamo, Allah zna kome Na nama je da mi dostavimo, da se trudno dostavimo, ali istina koliko god se ti trudio tako, kod takvih ljudi i takvih osoba ne može doći, niti on može znači prihvatiti to što ti želiš. Treći prvo spoznava dva velika imena jeste da danas kada pogledamo e, dunjalučke vladare, kraljeve, bilo koju državnika, vrlo, vrlo malo njih možemo kazati i može na prste izbrojati jedne ruke da nemaju ovu osobinu kod sebe. Znači, gotovo svaki od vladara ima ovu osobinu, znači da se uzdiže iznad stvorenja, iznad stvorenja. I vrlo mali broj je sačuvan te osobine. A u javnosti danas kakve jesu informacije dostupne svima možemo da, ovdje, ovaj, lahko primijetimo. Ne trebate neko da ti kaže bio sam pored njega pa sam uvidio da je takav. Znači danas mala sve, sve vidiš ono jel, u 10 minuta ko je, ko je kakav. Lijek za ovakvu osobinu, znači čovjek može nekada biti takav, ali uvijek postoji lijek da se čovjek poprani da se vrati. Osobina te ta može znači, savladati. Ali ti kada se sjetiš gospodara svjetova, njegove veličine i zaista e, spoznaš ga kroz ova velika imena gospodara svjetova, da je on najveći, da njemu samo to dolikuje, ti će se i znači toliko e, sičušnim smatrati da nije sebi dozvoliti da budeš opisan takvim osobinama. Drugim riječima, čovjek kada shvati rečenicu koju izgovaram, La haule wa la kuvvete ila Da je samo shvatiš njeno značenje, ona bi ti bilo dovoljna kao onaj koji ti upućuje, ukazuje, usmjerava. Da nema istinske snage i nema istinske moći osim kod Allah te bare Osim da je on opisan tim. Znači koliko god da vidiš da posjediš neku snagu, u ah, gospoda sve tvoje jači, snažni, veći, i to što posjedi, što je od njegove dobrote prema tebi, što ti je ukazao to što ti je podario. A kad se takav, s takvom svijesti, onda znati kako to koristi, kako to usmjeravati. Mi smo kazali da je snažan vjernik daleko bolji i draži Allah od onog koji je slabiji vjernik. Ali u dvojici je hajr, a kako tu snagu iskoristiti? Kad je trebaš upotrijebiti? Kada se uzdigneš? Kada osjetiš da si ponosan? I kad je to dozvoljeno, a kad kad je zabranjeno, znači kad je taj ponos dozvoljen da ga ti pokažeš i iskažeš pred, pred drugima. Allah Želešanu navodi jedan primjer onoga koji posjeduje vlast, a to je čovjek u svojoj kući. Čovjek u svojoj kući on zaista posjeduje pravu vlast. On je sultan, snaga, pravi domaćin, je muškarac u kući. I on je taj koji odgovara i za sebe, i za ženu, i za djecu. I Allah navodi takav primjer jedan, koji posjedi tu vlast, međutim kada prekorači svoje ovlasti, ukazuje i upućuje da je on gospodar iznad, iznad takve snage. Pa kaže gospodar svjetova, وَلَاتِ تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَدَاجِ وَدْرِبُوهُنَّ Kaže gospodar svjetova, a kada se budete plašili od žena, jel, od nekih žena, da će neposlušne biti. Kada osjetite to da su neposlušne, onda ih vi posavjetujte. Na lijep način. Ako ne to odbiju i ne poslušaju, kaže nakon toga, vi ostavite ih u postelji. Počnite ih izbjegavati u postelji. Nemojte im se približavati. Ako ni to ne urodi plodom, Kaže gospodar svjetova, tek nakon toga možete i blago udariti. Znači tri situacije ako žena je neposlušna mužu, kako to da izliječi. Gospodar svjetova ukazuje i pojašnjava u te metode. Ako to sve ne uspije, pa kaže gospodar svjetova fa in ta'anekum fela alayhin sabila. Ako vas one ako vas poslušaju, i popravi se, nemojte tada nepravdu da im činite. Nemojte tada da prelazite granicu ovlasti koju je gospodar svjetova dao i omogućio. Jer danas koliko muževa koji su nepravdu prema ženama i udaraju svoje žene, a odgovarat će pred gospodarom svjetova. Jer Allah Žešano kaže njima, ako vam se pokore, nemojte prelaziti, nemojte nasilje tada. Zašto? Pa kaže, Inna Allahe kane alijen kebira. Zato što je Allah uzvišen i velik. Što znači? Ti ima snagu u svojoj kući i ti si počeo, jel, da sprovodiš to što imaš tu neku snagu. Ali nemoj zaboraviti da je Allah Đelešanu zaštitnik tih žena. Ako ti pokušaš da pređeš granice i zulom počneš činiti, strahuj da u svakoj sekundi te može uništiti onaj koji je El Ali, koji je visoko uzignut iznad stvorenja i koji je kebir, koji je znači najveći. Strahu je tako. Imaš ovlasti, dao ti je gospodar svjetova ti ovlasti. ako te poslušaju, budu poslušani, ne smiješ nepravdu činiti, ne smiješ to sebi dozvoliti da to radiš. Ako to uradiš, očekuj kaznu od gospodara koji je iznad svih tih stvorenja. I koji je visoko iznad njih i koji je znači najveći. Pa zato, znači, kad čovjek razmisli o ovim završecima, kako ajeti završavaju s određenim Allahom i i imenima, tek tada vidi hikmet i mudrost gospodara svjetova kada pojašnjava propise, pa te iste propise završava sa određenim onako kako treba imenima koji baš dolikuju priliče da se takvi završeci dešavaju u određenim ajetima. Zatim četvrti plod jeste da ova oholost spriječava čovjeka da napreduje u znanju. Koliko smo mi danas svjedoci? Da upravo, znači, ova oholo spriječava čovjeka da dođe do znanja. Zašto? On ne želi da prisustvuje halkama kod šehova, kad kažemo što na velike šeho, kad kažemo daje, na vajze, bilo gdje ko vazi, ko priča, znači poziva Allahu te bare kvetala, ako ima slobodno gledanje, idi, slušaj, poslušaj, vidi šta priča. Međutim, oholost je ta koja sprečava ljude da slušaju i da uče. Jer je njemu, znači, e, njemu smeta da dođe da sjedne. To mu je poniženje da sjedne da on sluša. I šta to prouzrokuje? Prouzrokuje da ostane neznalica. Da ostane neznalica. A s druge strane dolazi druga opasnost. Otvaraju se mnoge rasprave, posebno danas u današnjem vremenu. Pa ćeš uvidjeti da takvi najviše raspravljaju. I najviše priča o Allahove vjeri. I kako ispadne da priča o Allahove vjeri bez znanja. A kad čovjek priča bez znanja, to je jedan najveći grijeh koji može čovjek učiniti. Da priča o Allahovoj vjeri bez znanja. A kad se to desi, onda može očekivati od Allaha te bareke ve propast. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za takve: "Wa minan nasi man yujadilu fillahi بِغَيْرِ ilm." Opisuje gospodar takvu situaciju. Zaista, kaže, postoje osobe i ljudi koji raspravljaju o Allahu bez, bez znanja. Olako se upušta u raspravu. olako počne da priča i ovo je halal, i ovo je haram. Znači, po svom nahođenju, po svom shvatanju, on priča, a da pritom, znači, ne posjeduje znanje. Koje je osnova, prvu raspravu u svakom pogledu nije, znači, niti pohvala i treba izbjegavati u svakom pogledu kad ti ima neko znanje. Ali ako dođe do te neke rasprave, imaš širijansko znanje, onda traže Allahovo zadovoljstvo, bude istina tu koja je glavni cilj te rasprave. A ne da pričaš, da raspravljaš ako ne znam Pa kaže gospodar svjetova, vada hude, vada kitabim. I niti ima uputu o tome što priča. Nema uopšte upute. Nema ne posjede za niti ima knjigu koja upućuje i prema kojoj znači presuđuje. Nema ajeta, nema hadisa, nema upute, nema vještine, E, nema mudrosti, nema ništa što treba da bude okčena osoba sa takvim prelijepim osobinama kada raspravlja i kada druge poziva tome. Suprotno znači ima neznanje koje će ga odvesti još u veću propast i njega, a i sve one koji slušaju i koji mogu pogrešno zaključiti na kraju. Zašto? Zato što ga je osobina oholosti spriječila da posjećuje halke u kojima se uči Allahova tabareke vetala vjera, gdje on oskače, znači malo pomalo, kupi to znanje i postaje sve znanje i znanje i znanje, tako da poslije toga kada ima znanje, on može da uvidi šta je fula, šta je loše, šta nije u redu i da kaže na osnovu dokaza, znači kako i na koji način treba biti ispravno. Veliki učenjaci, veliki e, selef je korio takve postupke. Nisu bili zadovoljni da se nađu kod učenika, kod taliba, oni koji uče i slušaju od njih, da imaju te, takve osobine. Pogledajte jedan primjer. Ibrahim Nešas Rahimahullah je kazao, jedne prilike, kaže, pitao sam Fudejla ibn Ijada, Rahimahullah, o poniznosti. Šta je poniznost? Mi danas treba da učimo tu poniznost. Mi treba da učimo šta je skrušenost. Mi treba da učimo šta je takvaluk. Mi treba da učimo šta je iman. Jer to je prva stvar koju izgrađuješ kod sebe. Izgrađuješ svoje srce. Čisti svoje srce. Kad je ono zdravo, bit će ti i tvoj jezik čist. Biće on zdrav. Mnogo će spominjati gospodara. Nakon toga je tvoja djela koja u svakodnevnom životu imaš i susreće se sa braćom i ostalim, uvidjet će da si ti plemenit. Jer tvoja djela, tvoji postupci svjedoče da je tvoje srce dobro. A tvoja djela, ako nisu u redu, nisu u skladu sa Kuranom i to svjedoče da tvoje srce nije u redu. Da ga nisi pročistio i očistio ti loši osobina. Pa kaže, upitao sam ga o poniznosti. Šta je poniznost? Pa kaže da budeš ponizan znači da budeš podložan istini, da je prihvatiš od bilo koga da ti dolazi, pa makar ti došla od najvećeg neznalice. Od najvećeg neznalice da prihvatiš to. To je poniznost. A šta ovu skupinu sprečava o kojoj mi govorimo? Sprečava i oholost da dođu, jer nisu ponizni Nemaju te poniznosti. Kada je u pitanju, moraš biti ponizan, moraš kupiti gdje god da ga nađeš. Pa kaže, ponizno se da budeš takvo podložno, da budeš ta osoba koja će prihvatiti savjet, uputu, znanje od bilo koga, bilo je makar dolaze od najveće neznalice. Da to prihvatiš. Ako je istina, Ebu Hurere od koga je prihvatio savjet? Od koga je buhurere prihvatio savjet? za zaštitu toku noći. Ima većeg neprijatelja. Ima većeg neprijatelja. On je to prihvatio. Jer poslanik mu je potvrdio istinu ti je rekao iako je on kezab, iako je on znači onaj koji laže, koji mnogo laže, ali ti je u tom trenutku istinu kazao. A pa šta je s ostalim ljudima, znači koji ti priča i koji ti kazuje, nemoj brate to nego ovako rad, ma kakav on bio. Ali ako je istina to što ti kaže, Prihvati Habibi, nemoj da je odbijaš, jer ako odbiješ onda to nije u redu. Nešto je u tebi što odbija, ne prihvaća istinu. A kad kažem ne prihvaća istinu, vidjet ćemo kako Ibnu Kajim pojašava takvu kategoriju, takvu kategoriju ljudi. Zatim Said ibn Đubej Rahimahullah je kazao Neće čovjek prestati biti učen sve dok izučava i traga za znanje. Neće prestati biti učen. Što znači, čita život učiš do smrti učiš nikad, znači neće stati kada, e sad sam ja učen. Zašto? Zato što on kaže, a kada ostavi učenje i pomisli da se je usavršio i da je prikupio dovoljno znanja, kad nema većeg nezalica od njega. Koliko god da učiš, vidim Nekada su govorili ljudi, kad učim 23 sata dnevno, 18 sati učim, čitam, šitam 18 sati, želi znači da ono, da dokaže kako je on vrijedan, koliko god da učiš, ništa nisi naučio. Koliko god da znaš, kazali smo onaj primjer, jel? Musa i Hidra su bili na novčancu, pa došao vrana pomočila svoj kljun u more. Pa kada znaš ti kakav je to primjer, primjer našeg znanja je lahovog znanja poput onoga što je ona umočila, što je ostalo na kljunu, zato je ono more znanja koje je ostalo gospodara svjetova. A što je nama kljunu? Ništa nije ostalo. A ko je bio Hidr? Koliko je stvari podučio Musa? A ko je bio Musa, ali je slan, on brani Allah i poslanika. Znači tog znanja kojeg su oni imali. A šta mi danas imamo? I onda se pokušavaš da oholiš. I vidjet ćemo jednu od kategorija, oni koji imaju znanja, uznižu se iznad drugih, koliko je to opasno. Muđahid Rahimahullah je kazao, nikada neće naučiti onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Ta dvojica nikada u životu neće naučiti sprečava ga stid da dođe da uči, sprečava ga stid da pita, da bilo koga prozove, nazove, na bilo koji način da dođe do informacija, stidi se da... Zašto? Zato što misli ako ga pita, otkriće koliko ne zna. A u stvari ne zna kolika je opasnost da ostane takav kakav jest u neznanju. Bolje je pitati na bibi i da pokažeš koliko ne znaš, da uradiš postupak sa nego da radiš nešto u neznanju, a misliš da je, da je ispravno. U stvari dođeš pred gospodara svjetova sutredan i staneš i počneš odgovarati za svoja djela pa ćeš kaj ja sam radio po svojom nahođenju. A imao si puno osoba koji su bili blizu tebi da ih kontaktiraš, da ih pitaš o toj meseli, tom pitanju, a ti nisu radio. Nek si ti nešto pokušao, jel, da čekate dođe sa neba da ti padne to znanje da kažeš ja sad znam. Znanje tako ne dolazi. Tako znanje ne dolazi. Znanje moraš odlaziti, znanje moraš tražiti, iščitavati, učiti, truditi se i pitati. Kažu ta dvojica nikada neće naučiti. Pa kaže, zato znajte da je uzrok zbog čega čovjek biva spriječen da nešto sazna i nauči oholost i uzdizanje. Jer Allah te barek kaže u Kur'anu in sudurihim illa kibru ma hum bi baligi kaže zaista je u njihovim prsima oholost i nikada neće doći do željenog cilja gospodar se to kaže ta oholost koja je u srcu ispreča doći do željenog cilja a šta je njima cilj? Da zna, a nikad neće saznat zbog čega to što ima oholost u svom srcu. Ona ga sprečava da on ide i da pita i da traga za znanje. Takav nikad neće naučiti. To je gospodar sve to, znači potvrđuje. Zatim peti plod spoznaje ova dva velika lahva, te bareke imena jeste da su svi oholnici sjedbenici svog učitelja a učitelj njihov je Iblis da ga Allah, znači la'anahu Allah, je Allah progledstvo na njim a ljudi s druge strane koji su ponizni i skrušeni oni će imati primjer u Ademu ali i svim vjerovijesnicima koji su došli poslije njega do Muhameda ali i Jer ovaj učitelj koji predvodi oholnike, predvodi ih i gdje? U vječnu vatru. Jer je njemu tamo zagarantovano da će biti od nje i ostalnika te vatri. A isto svi oholnici koji krenu njegovom stazom, bit će tamo. Zbog čega će oholnik otići u vatru? Zbog čega će, znači, ti oholnici zaslužiti taj džehennem? Zato što u osnovi osoba koja se uzdiže, uzvisuje i oholi, ona se uzvisuje i oholi iznad Allahovih propisa, iznad Allahovog zakona, iznad Allahovih šarijalskih granica. Ne želi to da prihvati. Zbog toga će otići u vatru. Ibn Kajim Rahimahullah, kada opisuje tu kategoriju ljudi, pogledajte što kaže. Grijeh prokletog i blisa, kaže, bio je počinjen iz oholosti, kibra. To što je počinio, učinio iz kibra. Pa kaže zbog čega je zaslužio ono što je zaslužio. A grijeh Adema, alihi salatu wasalam, je bio počinje iz čega? Iz strast, požudi. Pa se poslije toga pokajao i Allah u umu te ovu primio. A što je natjerao Iblisa? Nikad se nije pokajao. Nikad se nije pokajao. Čak kaže, on je svoj grije pokušao da opravda Allahovom odredbom. Jel? A Adem, ali salatu wasalam, je grije pripisao sebi, priznao je grije da je on to počinio i zatim je to takvo priznanje prouzrokovalo da je njegovo srce a u istom tom trenutku zatražila oprosta od gospodara svjetova, Teubu, pa je Allah Đelešanu, znači njegovu Teubu, prihvatio. Pa kaže, s druge strane, grijeh koji je učinio Adem, on je pripisao sebi, priznavajući taj grijeh i kajući se za njega. Zato, kaže, vidimo da oholnici, sljedbenici i blisa, opravdavaju svoje postupke Allahovom odredbom. I danas, jesmo svjedoci tako, kad ovo sve što činimo, to je Allah propisao, to mi ne možemo ništa tu, jel, učiniti. Allah odredba je takva i mi smo ovakvi kakvi jesmo. Kad takvi bivaju ustrajni u griješenju, to su oni koji će skupa sa Iblisom biti u džehenemu. I kaže, primjetno je da se za razliku od prvih sedbenici strasti i užitka, kaju i traže oprosta priznavajući svoje grije. Danas koliko ljudi kaže Allah dragi pogriješio sam. Oprosti priznajem, pogriješio sam, oprosti mi. Slijedi te u Adema, ali slatu wasalam. I što može očekivati drugo nego oprost gospodara svjetova, ako iskreno ono što tvrdi. Allah Đelšan će tako oprosti, koji se iskreno pokaje i vrati se njemu i prizna taj grijeh da je počinio. Dok Ibnu Unejne Rahimahullah kaže, onaj koji čini grijeh radi strasti, pa nadati se da će tako on biti oprošteno. A onaj koji čini, kaže, grijeh iz oholosti, za takvog se treba, kaže, bojati. Adem, ali salatu wasalam, je učinio nepokornost i strasti i žitka, pa mu je, kaže, bilo oprošteno, dok je Iblis učinio grijeh iz oholosti, pa je završio onako kako, kako je završio. Pogledajte što Ibn Kajim Rahimahullah kaže, prenosjeći da je čuo od Ibnu Za grijeh koliki je taj, znači, koji se učini iz oholosti. Pa kaže, čuo sam šehu Islama i da kaže, oholost je gora od širka. Allahu akbar. Oholost je gora od širka. Mi znamo da nema većeg grija od širka, jel? Kaže Ibn Tejmije, oholost je gora od širka. Kako? Kaže, oholi čovjek se uzdiže, on se oholi nad ibadetom. Allahu te bareke vetala, dok mušrik obožava Allaha i obožava druga lažna božanstva uz Allaha. Jel? Ovaj ne želi nikako, nego se uzdiže iznad Allahovi te barek odredbi i propisa. Pa kaže Ibn Kajim zatim, a Allah je učinio džehene mjesto gdje će takvi završiti, će takvi okončati, svi oholici. Pa kaže, odhulu advabe džehenneme haridine fiha. Uđite, znači, u džehennemska Mjesta gdje ćete vječno ostati. Vječno. Zašto se mesel mutekebirin? A užasno i teško li je to prebivalište mutekebija, Oholni. Prije toga kaj hali dine fiha. Uđite u te džehenemske dubine i provalije gdje ćete vječno ostati, a to je užasno mjesto za koga? Za svakog oholnika. Koliko je znači opasno da čovjek ima takvu osobinu da se uzdiže iznad ovaj propis, da želi istinu, da je odbija jednostavno, zbog čega? to što mu ta oholost ne dozvoljava da prihvati da se ponizi gospodaru, gospodaru svjetova. Zatim kaže dalje, Jeumel qiyameti tera alladine kezebu ala Allahi musvadde. Kaže, na sudjem danu, kada ljudi budu proživljeni, vidjet ćeš lica oni koji su se oholili, uzdizali, kako su im pocrnjela i tana takva lica. Zbog čega? Elejse fi džehenneme methan lil mutekebirin. A zar nije, kaže džehenne, mjesto gdje će biti oholnici smješteni? To su dokazi koje navodi Ibn Kajim nakon govora Ibn Tejmije. I ne, ne zaustavlja se tome. Pa kaže, također nas je Allah obavijestio da su srca oholnika zapečećena i da ne mogu prihvatiti istinu. Pa da ajd koji smo kazali, kedalike jatba Allahu ala kulli kalbi mutakabbirin zaista je takvo stanje svakog onoga čije Allah srce zapečatio od svakog mutakabbira, svakog oholnika i nađije. Zatim navodi hadis poslanika sallallahu alihi wasallam da u džennet neće ući onaj u čijem srcu ima i trun oholosti. Trunka jedna. Zrre se spominje u hadisu ko ima u trunčicu, jednu oholost u svom srcu takav neće ući, kao kaže poslanik la jedhulul dženne neće ući u džennet onaj u čijem srcu ima fi i vrre miskar, znači taj sitni dio u oholosti nikada neće ući takav u džennet kako je to znači krupno i veliko i kako to treba ostati i na dunjalku Zatim nastavlja pa kaže Inna Allahe la en bihi Allah neće oprostiti da mu se širk čini, jel? Pa kaže poslije toga ovo ukazuje na činjenicu da Allah neće oprosti ni oholost, kibr. Ovaj dokaz, znači da Allah neće oprosti širk da mu se čini, kaže ukazuje da Allah Žešanu neće oprosti da znači oholost koju čovjek ima kod sebe kaže koja je veći grijeh od širka onaj koji se ponizi radi Allaha takav ili takvog će Allah uzdići a onaj koji se uz oholi nad Allahom i njegovim kaže propisima takvog će Allah dželevala poniziti jer se ovaj, znači drugi oholi i uzdiže iznad Allahovog te bareke obožavanje, dok mušik obožava i Allaha, kako smo kazali, i obožava, znači, pored njega druga lažna božanstva. I ovaj je znači daleko gori od mušnika. I ima isto znači e, isti hukm, isti propis poput ovoga koji će biti vječno, vječno u vatri. Pogledajte primjer u hadisu poslanika sallahu alihi veseleme koji nam prenosi znači događaj od Seleb ibn Akva radijallahu anhu gdje kaže da jedne prilike jedan čovjek jeo s poslanikom sallahu alihi veseleme ali u tom trenutku je jeo lijevom rukom. Pa mu kaže poslanik sallallahu i selleme ostavi, znači lijevom rukom, jedi desnom rukom, kaže ne mogu. ti, ne mogu. Kaže poslanik ne mogu. U, ovom rivaju se navodi, kaže, ništa ga drugo nije spriječilo da posluša poslanika alejhi alijih vasallam osim oholost koju imao pri sebi. Kad je čitav život nije mogao podići desnom rukom zalogaj usta. Dova poslanika sallallahu alihi wasallam se uslišala. Šta ga je spriječilo da uzme da jede desnom rukom? Da oholost koju ima u srcu. Pogledajte šta je prouzroko, Da je poslanik sallallahu alihi proučio dovu, a dova poslanika sallallahu alihi wasallam se prima. I čitav život je ostao u takvom stanju da nikada nije posle toga ili nakon toga mogao jesti desnom, desnom rukom. Pa zašto čovjek poslije svega toga da dozvoli sebi da se oholi iznad propisa i uzdiže iznad propisa koje gospodar svjetova spušta. Imamo primjer za svakog onoga koji se uzdiže u vlasti, da se osili u vlasti, da pomisli da to sve njemu pripada, treba samo da promisli o završetku faraona kako je završio. Kako je snagu posjedovao, a u stvari šta ga je spriječilo šta ga je spriječilo da povjeruje da bude od bogobojazni. Allah Đelešanu kaže kada bi ali fir'aune valladine min kablihim kaj takvo je stanje bilo faraona i svi oni koji su bili živjeli prije njega kezzebu bi ajati rabbihim fa ehleknahum bi zunubihim svi su oni kaže negirali Allahove te bareke ajete pa smo i kaže zbog toga kad iz njihovih grijeha kazili وَأَغْرَكْنَا آلَ Fir'aun i mi smo, kaže, isto tako potopili porodicu Faraona i sve njegove sedbenike وَكُلُّمْ كَانُوا ظَالِمِينَ A svi su oni bili zulumčari, zalimi, veliki nisu htjeli da prihvate istinu od gospodara svjetova sa kojom je došao Musa a.s. Drugi primjer onima koji se uzoholi u imetku, imaju puno para, jel? Imaju primjer u kome? Kako je on završio? Šta je imao? Šta mu je gospoda Svetova dao? Da li danas postoji neko poput njega? gospoda Svetova kaže Inne karune kana min mi Musa fe bega Zaista je Karun bio od naroda Musa ali wasalam, a zatim je počeo da ih ponižava, tlači, taj isti narod koji je znači bio od naroda Musa i svatu wasalam. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ Kad dali smo toliko riznica da su ključeve tih riznica morale nositi naj, grupe najsnažnijih ljudi, najodabranijih ljudi. Zamislite koliko je ključa trebalo nositi tih riznica i bogatstva koje je imao Karun. Zatim kaže gospodar svjetova, iz qala lehu qaumuhu la tefrah, a jedni ljudi su mu govorili, nemoj da budeš takav kakav jesi, nemoj da se tome plaho raduješ, nemoj da se uzdižeš i oholiš tim što ti je gospodar svetova dao. Iskušenje. Inna Allahe la yuhibbul farihin. Zaista Allah te barek ne voli znači takve koje obje su u takvom metku koji ima znači tako sve jel, uzdiže za ostali ostali ljudi. Zatim gospodar svetova ukazuje kako su stradali. فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَ Kaže, njega smo i njegovu kuću, njegovu palaču i sve što je bilo u njoj u zemlju protjerali i kaže, nije bilo skupine, fije, tada u tom trenutku da ga je mogla spasiti Allahove kazne. Zatim kaže gospodar min dunila svih oni koji su pored Allah da ga mogu spasiti nisu bili u mogućnosti i završava nema kane minel muntasirin niti je mogao sam sebi pomoći znači koliko je se smatrao velikim kad je Allahova odredba došla i kada je bio protjeran u zemlju nije mogao se spasti on ni sva ona moć koju je imao niti vojska bilo što znači što je bilo okolo njega da je mogao da mu pritekne poč kada Allah Đelšanu odredi tako da je primjer svakom onome koji ima imetak a daleko je da Allah te barek zaboravlja na pravo gospodara svjetova, na pravo poslanika i vjernika, sve ono što Islam uči, ako zaboravi i zapostavi, neka uzme pouku iz kuranskih kazivanja o narodima koji su bili prije nas. Zatim treći primjer jeste da onaj koji ili kojim je Allah te podario određeno znanje. Ne smije da se ohovi, ne smije da se uzdiže za drugih ljudi, ne smije da se uzdiže za ljudi koji nemaju znanja. Ovo se ne odnosi samo na učenje, da kažem učenjaci. Oni spadaju tu. I daje spadaju, i vajzi spadaju, svi mi spadamo. Ali običan čovjek ovdje potpada. Onaj koji danas, znači danas svi mi širimo davu i sa familijom, porodcama, na ulici, na pijaci, gdje god, znači to je obaveza svakog usmana da poziva druge. Nemoj da se uzdižeš Habibi. Nemoj da se uzdižeš, da se smatraš da si ti nešto posebno velik, jer ti je Allah podario par hadisa i par ajeta koje si naučio i da si svo znanje pokupio. I da si pokupio svo znanje. Nemoj sebi to dozvoliti. Jer pogledajte što ima Zehebi kaže po pitanju takvi. Kaže, najgora vrsta oholosti, najgora vrsta oholosti je ona kada se pojedinac oholi i uzdiže nad robovima svojim znanjem. Čak na početku, najgora vrsta oholosti je ona kada se pojedinac oholi i uzdiže nad drobojima svojim znanjem koje je stekao, smatrajući se velikim, kaže ovakvom ne koristi znanje koje je stekao, onaj ko bude tražio znanje radi Allaha i radi Ahireta, pa tako on će se znanje povećati i njegovo stravopoštovanje u srcu. Znači to znanje kada ti učiš i prikupljaš, ono prouzrokuje stravopoštovanje u tvom srcu a ne oholost. Zatim kaže nakon toga, on će osjeti smiraju duši. Stalno će se samobračunavati i bit će ustraja na putu istine. Onaj ko bude tražio znanje kako bi se uzdigao iza drugi ili radi položaja i ugleda, a koliko danas fakulteta se završava kako bi se došlo do funkcija.